Klere wat die priesters moes aantrek om in die tent hulle werk te doen en die klere vir Aaron en vir sy seens. Al hierdie dinge het die Israëlieten precies net so gemaakt soos die Heere vir Mooses gesê het dit moes lyk. Mooses het degelijk na alles gekyk en gezien dat alles precies net so was soos die Heere dit wou he. Hy het toegebid dat die Heere allemaal wat die tabernakel gebouw het, voorspoedig sal maak.